De autêntico. É os vilão do 33. É que aqui na quebrada não é hop hard, nem parquinho de diversão. Os menor é o trecho, os menor é o time, 100% disposição. É que aqui na quebrada não é hop hard, nem parquinho de diversão. É rajada de bala pra cima dos bicos que quer oprimir os menor no plantão. Eu não tenho medo de homem, até mesmo porque eu sou homem também. Mas se tentar bater de frente, é sessão descarrega nos pentes de 100. Vai, sabe que a loja estrala e tá fazendo fila de cliente. É de 5, de 10, é de mala fechada fechada, vários tipos de entorpecente. A gatona, bonitona lá da norte. Quer conhecer o tal do BDP? Quebrada da hora, só menor responsa. Os moleque é mídia, ela quer se envolver. Quebrada da hora, só menor responsa. Os moleque é mídia, elas quer se envolver. Yeah, é. Os menor do 12 que essas bandi gosta Que trafica droga e que porta o meiota De Glock na cinta, peão de XJ Fazer o que se o nosso estilo te incomoda é dos menor do 12 que essas bandi gosta Que trafica droga e que porta o meiota De que na cinta, peão de XJ Fazer o que se o nosso estilo te incomoda Fazer o que se os vilão é pé na porta Fazer o que se os vilão Tamo aí meu mano atividade nas pistas, pó boliviano. Faz cliente virar pianista, chama aí, meu mano. Atividade nas pistas, pó boliviano. Faz cliente virar pianista, pó boliviano. Faz cliente virar pianista. De segunda a quinta-feira, de sexta pra domingueira. Trombei vários na quebrada, louco, dando pirueta. A brisa domina, mete, chega até desandar. Mas se roubar na quebrada, a disciplina vai cobrar. O certo é o certo, tudo perante ao partido. Se já deu pé na quebrada, nunca vai passar batido. Tamo junto e organizado entre o bem e o mal. Mas se é pra ser respeitado, tu tem que ser radical. O neguinho confirmou, eu vou ter que te falar. Nos prédios é só tacada, é tipo tomar lá da cá. Só respeita os moradores. Veja bem onde usa droga Vai escutar um bolão se vir com criança na loja Até gatona nessa onda Mas eu vou fazer o quê? Se tem gente pra comprar Nós tamo aí pra vender as ventas 24 horas, vida louca, louca vida E o som no biriri é MC Lon nas antigas E o som no biriri é o BDP e o caveirinho atividade nas pistas, pó boliviano faz cliente virar pianista. Estamos aí, meu mano. Atividade nas pistas, pó boliviano. Faz cliente virar pianista, pó boliviano. Faz tocar piano, pó boliviano. 157 virou a profissão dos menor que se jogou na vida bandida. Cheio de ódio, com disposição no mundão. Muito frio e calculista Na precisão do cifrão, partiu pra missão Plano tá bolado, papo de milhão Tudo esquematizado, os menor em ação Agindo na cautela e sem emoção Precisão do cifrão, partiu pra missão Plano tá bolado, papo de milhão Tudo esquematizado, os menor em... Agindo na cautela e sem emoção me joguei no mundão, no mundão, portando o oitão. Na tarde do cifrão, a tarde do cifrão. É, me joguei no mundão, a tarde do cifrão. Portando o oitão, virei ladrão. Destrava o tambor na cara dos bicos. Fala pra mim que sentiu a volta. ficha tá suja, tamo fragito. Não joga sujo, somos um pé na porta. Tuxo já estralei de montão. Gostosinho é vender droga. Prefiro então encheado de bala. Muito mais rápido de contar nota. Talvez nunca a coroa vá entender. Porque entrei nessa vida bandida. Desfrutada, achei as bebê. Ladeira não é pra placa, desliza. Muito se espanta até falar mal. Olha na bolota e treme sim. Uma pergunta no ar é pra você porque nenhum tenta contra mim. Desde pedrinha tinha uma certeza, já nasci pobre, isso não convém. A conta foi deitar os não. assombrar e tirar de quem tem. União fortemente na coleta, leste fundão central STC. CPO quebrada é a milhão, só encostando pra tu saber, não vou pro xadrez. Cada um faz seu lá tá volta de é, fábrica de bico. Essa é pros voltado de São José, o 15 em 3-3. Cada um faz seu lá tá volta de é fábrica de bico. É sempre os voltado de São José, não vou puxar deles. Cada um faz seu corre, lá tá volta de é fábrica de bico. É sempre os voltado de São José, é o 1533. É o 1533. Se eu passo de nave, eles pausam e pergunta quem é. Muita pergunta sem resposta, sabe como é. Tô de canto de cantoneira pra não ter buchicho. Só contando a rotineira, isso virou vício. E se eu mudei com a inveja e me afastei dos falsos? Não colo com nenhum comédia deles, eu destaco. Porque já deparei com a inveja que era lado a lado. Em forma de um bom dinheiro dinheiro eu vi um mal aliado. Se hoje eu patrocino tudo é porque eu quero. Se hoje nós os amigos une, largou o chinelo. Se hoje você vê nós passando de carro zero pausa, vai pra luta atrás do seu progresso. Se hoje eu patrocino tudo é porque eu quero. Se hoje nós usarmos une, largou o chinelo. Se hoje você vê nós passando de carro zero, vê se não posso, vai pra luta atrás do seu progresso. Vê se não posso, que conquista que o reto. Vê se não posso, é o Salim mandando o papo reto. Vê se não posso, é o Salim mandando papo reto. Nós é bandido envolvido, nós chega na improvisada. É o BDP, o caveirinho, o salinho, o paivo, o mesquita tá, tá na voz. Diretamente pra vocês, tá ligado, meu parceiro? É fechamento 1533. Nós é bandido envolvido, nós chega na improvisada. É o BDP, o caveirinho, o salinho, o paivo, o mesquita tá, tá na voz. Diretamente pra vocês, tá ligado? ligado, meu parceiro. É fechamento 1533. É o WG Splash Funk, tá bom?